Har bir yana uzildi bir gün Yana hijron bilan nola qiladi bulbul Qalbim gulshandan yana uzildi bir gün Yana hijron bilan Qalbim gulshanidan yana uzildi bir gul yana hijron bilan nola qiladi bulbul endi yashnagan edi ochilib u porlab hidlar edim rang barang gullarim quchoqlab Zulgan vaqtida yana xushbo'y taraldi gul dastalar orasiga qo'yib o'raldi shahid bo'ldi do'stlarimdan bit bittasi yana Firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana Firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana kechagina kulib quchoqlab ko'rishgandim hazin huzun bilan uzoq o'tirishgandim kechagina kulib quchoqlab ko'rishgandim hazin huzun bilan uzoq o'tirishgandim tushimda ko'rdim men bugun bag'rimga bosib tabassum qilardi gapimga quloq osib shunda ko'rdim men bugun bag'rimga bosib tabassum qilardi gapimga quloq osib ko'zim to'la yosh o'zimni tiya olmayman Ham bitta bu dunyoda ko'rolmayman ko'zim to'la yosh o'zimni tiya olmayman hammam bitta bu dunyoda ko'rolmayman har narsani ko'rsam kelar qilgan ishlaring hayolimdan ketmas ajoyib qilmishlaring seni ko'rsam kelar qilgan ishlaring Hayalimden ketmas ajoyib qilmishlaring Şehit bo'ldi do'stlarimdan Bittesi yana Firoq bilan ayrilibdi o'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana qalbimga nishon meni unutma duo qil egamdan so'ra sen bilan bo'layin yana adinda jo'ra his qilaman safaringni havas qilaman razzoq gulshanida tirik sizlar bilaman yetkaz Allohim emasmiz g'amgin va mayus din himoyasida bormiz emasmizda yuz inson qilgan naqshalari har kun buzilar faqat bilmayman endi qaysi gul uzilar bugun shandan yana uzildi bir gün yana hijron bilan nola qiladi bulbul uzildi yana qalbim gulshandan yana uzildi bir gün yana hijron bilan qiladi bulbul endi yashnagan edi ochilib u porlab hidlar edim rang barang gullarim quchoqlab endi yashnagan edi ochilib u porlab hidlar edim rang barang gullarim quchoqlab shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibda o'tar kun mana